La cevalo de Sancta Francisco. Favore al plisaniga viv maniero. Malapero, cae dangero de malapero de ciu ain vivanta spezio, min trecha grenas. Nun, post tride chiaroi de logiado in deserta regiono, mi de nove farigis urbano, cae remalcovris homan spezion daure en dangero. LA TRIBO DE PIEDIRANTOI MALGRAU LA CIU TAGA CAI NEGA BATALO CONTRAU LA ARMEO DE PLEI MULTAI AUTOMOBILISTACIOI, CHIUI PLI CAI PLI CONCHERAS TROTUAROIN CAI URBAIN SPATZOIN PER SILENTA CONSENTO DE LA URBAE ADMINISTRANTOI, LA TRIBO DE PIEDIRANTOI IELE TRAPELE SURVIVAS sia tempe en Italuio, mia nascid lando, oni duon scherze nomis gin cevalo de Sancta Francisco. Sed ne temis pri quar piedulo. Male, pli ol rilati al bestoi, gi dire rilatis al homai du pieduloi. Oni nes cias la veran originon de tiu ci dir maniero, sed tre versaine gi rilatas alla electo de mal ricezzo, cae simplezzo, cium faris sancta Francisco. Tiu ci monaco lauiris ciuin voioin de la centra Italuio, cae ec visitis mal proxima in landoin, sed ciam piedirante. Do, electi la cevalon de sancta Francisco, signifas adopti la plei mal multe costan veturilon, iam conatan ec de la homa apero, la piedoin. Piede promeni sen dube utilas, ciam temas pri almenau dec unu mil, dec du mil tage, depende de la agio pli malpli ec de quin gis ses kilometroi de constanta piedirado por aciri absolutan utilon por nia sano. Oni ancao consilas taugan rapidezon por el tiri utilon el tia sana cutimo. Proximume quar kilometroin hore, quiui respondas al ir maniero suffice rapida oni ja pruvas che mal pli rapida marcio ne estiga sutilon. Dume, pli rapida ir maniero costulus energian contribuon per aldonai netiom consilindai carbon hidratui. Piediri e tauga rapidezzo taure devigas nian organismon cerpi el la reservoi de grasso, causante samtempe sanigan maldicigion. Compreneble, ciam oni intensas comenzi constantan marchadon, consilinde estas consulti curaciston, por ec scii ciu existas contrau indicoi. Ideala piedirado ocasas en tranquila cae silenta campara cae arbara medio, au almenau en belai cae vastai urbai parcoi, cum la parfumo de plantoi cae floroi. Tamen, plei ofte, la sola eblezzo estas promeni trotuare, lau longe traficitai, bruigai cae malbonodorai soseoi. En tia situazio, cu indas piediri? Unue, tre ofte ni urbanoi, encaptitai en automobil sclaviga medio, havas neniun alian electon por movi nia in piedoi. Due, ie ciu agio oni tamen povas giui piedirante in la urbo, dum tiom da aferoi ocasas circaue. Antau la piedoi trovigas la eblezzo ion forgesi pri si mem, io mete voi erari, cae orientigi per provoi cae eraroi. audazze provi malcovron de novae trairoi, cae itineroi. Ofte aperas versainai pli i voioi, sed trompai cae baritai. Au cortoi, el ciui oni fermis trairon alla puda voio tial oni devas reveni sur sia in spuroi. Dum tempe la pensoi libere fluadas, cae la sensoi vigligas, pro la sencesai vidoi, odoroi cae homai rencontigioi. Giuste cirilate, la malgranda prinzo diras, Cio nur sequas cutiman cef voion, mal multon Do ni forlasu la multcevalan povan automobilon, por nature raidi surnia propra sen paga cevalo, laula exemplu de Sancta Francisco. Ienia sano, Samideano!